вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці Цяжка нават сказаць, што выклікала большае здзіўленне нфармацыя пра смерць чэслава Немана ці тое, што даводзіцца тлумачыць хто ён такі просто не ўяўлялася, што некалі яго не стане, як не ўяўлялася, што яго можа не быць у свядомасці людзей, якія дыхаюць з табой адным паветрам. Відаць, падобныя пачуцці перажывае стары бальшавік, у якога ўнукі пытаюцца, хто такі Ленін. Праўда, у адрозненне ад бальшавіка у мяне няма патрэбы распавядаць вам пра тое, што адмерла і не мае шанцаў на будучыню тлумачачы феномен славутага музыкі Чэслава Немена, я буду казаць пра нас з вами, пра тое, чаму мы такія і з чаго складаемся, нават калі нічога пра гэта не ведаем. Хто такі Немен? мой даўні прыяцель у музычных зацікаўленнях вінцу квячорка, калі я сказаў яму пра свае пачуцці, стаў гаварыць пра тое самае. Я быў вельмі ўражаны, што даведаўся пра смерць Нмена, так я прывык яго называць Нмен Нмена. Ну ледзьве не выпадкова. Нашыя мас-медыя, што залежныя, што незалежныя, просто не заўважылі гэтай падзеі. І для мяне гэта тым больш дзіўна, бо, як мне здавалася для майго пакалення ён не проста знакавая постаць я цяпер ужо разумею чаму немен для нас э, быў бліжэйшы і важнейшы чым скажам нават пін флойд альбо кін крымзон альбо э, майстры псіхадалічнага року да просто таму што ён быў свой а мы гэта інтуітыўна э, адчувалі што ён свой чалавек нарадзіўся ў старых васілішках каля наваградку. Чэсік выдрыцкі, якога паводле чутак, якія тады хадзілі, выгналі з музычнай школы за ці то за доўгія валасы, ці то за джинсы, карацей кажучы за відавочны э, сцеляжны нонканфармізм, стаў адным з найвялікшых э, польскіх музыкаў. А калі б быў іншы час, калі былі іншыя акалічнасці, відавочна ён быў бы прэтэндаваў на званне найвялікшага музыкі Беларусі. 20 стагоддзя. І ўжо тое, што чалавек прыбраў сабе псеўданім, ужо пераехаўшы ў Польшчу. У гонар э, культавыя беларускай ракі таксама было такім месседжам пасланнем усім нам, хто па гэты бок беларуска-польскай мяжы, што чалавек не выракся. Гэта таксама хадзілі ў партыя пагалоскі што ён э, выконваў тыя беларускія песні якія запомніў яшчэ з родных васілішак шкада вядома што гэта а ён не мог іх не спяваць для душы не вылілася ў нейкія дыскаграфічныя падзеі ну так як прыпеўкавы набор такога Э, гомасаветцікуса, які ён таксама з дзяцінства вынес выліўся ў кружэлку гусіша лідо расійскія песні, якая выйшла ў нямерчыне відавочна чыста камерцыйна. Я яе памятаю ёлачкі сусёначкі зялёныя калючыя в уронежы дзяўчоначкі вясёлыя п'явучыя. Чалышки веселые, белые. Вінцук вячорка заўважае, што калі б Неман не з'ехаў з Беларусі, дык прэтэндаваў бы на годнасць найвялікшага беларускага музыкі два стагоддзя. Тут ужо зусім блізка да вытлумачэння, хто такі неман для тых, хто ніколі не чуў гэтага імя. Аднаму свайму знаёмцу я так і сказаў: Неман гэта польскі мулявін. вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама мы гаворым пра чэслава Немена, вялікага музыку, які тыдзень таму пакінуў наш дзіўны свет. Ніхто не ведае, куды ў падзе нябесны прамень каго ён запаліць. Чаму ён трапляе ў сэрца бестурботнаму хулігану і выпівоху моцарту, з якога аж фантануе геніяльная музыка, а паважаны ў парты ў працы сальеры ўсяго дасягае адно сваім розумам, пазбаўлены той нябеснай энергіі. Ніхто не ведае, просто сказаць выпадковасць, але калі гэта нейкая свая нябесная лёгіка, параўнання муляввіна і немена наводзіць менавіта на такія развагі. Можа быць, гэты з'ехаў з Беларусі для таго, каб прыехаў той. Ці той прыехаў, бо з'ехаў гэты. Бо тут не мусіла быць пустога месца, калі сюды падаў нябесны прамень. яны амаль аднагодкі розніца два гады абодва прыйшлі на свет зімою у пачатку году гэтаксама як і памерлі абодва пачыналі музычную кар'еру ў 60-х дакладна ў 1962 абодва мелі падобны характар крыху нелюдзімыя нешматслоўныя аднак вельмі незвычайныя знешне быццам нейкія чараўнікі з дрымучая беларуская пушчы у Вось чаму я так і сказаў знаёмцу на пытанне, хто такі немен. Уяві сабе мулявіна, які нарадзіўся не ў рассеі, а ў Беларусі. І пасля, як мулявін у Беларусь паехаў у Польшчу. І ў Польшчы стаў тым, кім мулявін стаў у Беларусі. Гэта значыць найвялікшым музыкам два стагоддзя. -го мастак Уладзімир кіслы, вялікі і даўні аматар творчасці чэслава Немана. Кіслы сёння галоўны герой сюжэту, які падрыхтаваў Сергія астраўцоў. Я купіў мясцовыя газеты з узгадкамі пра чэслава Немена, які калісьці адзін час жыў у горадні і заспяшаў у палас храптоючаў, дзе майстэрня музейнага мастака рэставратара Владдзіміра Кіслага, якога я ведаў як даўняга аматара славутага музыканта. Мастак гаворыць мяне заўжды цікавіў лёс этого чалавека этого музыканта Чеслава Немена. Па-першае, я прыкладна э, з таго самага рэгіёна паходжу э, так званыя застойныя часы, калі дэфіцыт этой музыкі быў дэфіцыт інфармацыі, інтрыгаваў яксьці лёс хлопца, который э, вось якці перамог эту гравітацыю, умудрыўся фактычна сялянскіх хлопцаў выйсці музыканты сусветнага ўзроўню. У 70-х владимир кіслы быў студэнтам Ворон вучыўся ў беларускім дзяржаўным універсітэце і вось прыязджае з канцэртамі сам Чеслаў Немен. У яго была такая кампазіцыя айчызна моя. Я ўслухоўваўся тады і там чулася значыць якаясьці навальніца, музыка нейкія значыць падводы едуць нешта такое. Владимир Кісла апавядае, як аднойчы ён апынуўся ў вёсцы непадалёк горадні і выпадкова разгаварыўся з касцельнай гаспадыняй. Нечакана высветлілася, што яна з Васілішак мастак працягвае тады я адразу ўчапіўся што э, ці не ведаеш ты такога Чеслава Відрицького, Відрицького. Вона каже: О, ведаю, каже, ми з ним вчилися разом э, в одному класі. А може, маєте які-небудь здимки, там щось таке. І вона в шуфляді знайшла два унікальні фотоздимки. На одному на фоні Василішковського костела на сінокосі стоять селяні. І серед їх сидить у камізельці Чеслав Невин, Чеслав Відрицький. Другий здимок 55-й год. Чеслав Відрицький у таким, значить, строю селянського такого кавалера у ботах наваксаваных я гэтыя здымкі перазняў і напісаў такі ліст вялікі даволі да чеслаў немена і паслаў яго на верагодны адрас это ліст вярнуўся у пісаў я яму і чаму ты ніколі не заспяваеш по-беларуску як же ты зямляк Неўжо ты не памятаеш э, тое на чым ты вырас Хаця мне казалі што ён спяваў песню нёман по-беларуску Напэўна, шчэсла выдрысці ведаў беларускі песні. Прынамсі, не адны ж рускі народны яму даводзілася развучваць, калі ён паступіў у гарадзенскае музычна-педагагічнае вучылішча і адзін час вучыўся музыцы. Владзімир Кісты працягвае. У нас працавала э, Ірына Евгенна Валчковіч. Э, яна э, казала, што яна яго сваячка, але наколькі я ведаю, муж яе калісьці працаваў настаўнікам у васілішках і так аказалася што ён жыў на кватэры у хаце часла <laughs> немана выдрыцкага так вот ну і так яны пазнаёміліся а потым маладзён выдрыцці жыў у горадні у валчковічаў на кватэры хадзіў на заняткі ажно пакуль яго не выключылі за слабое веданне матэматыкі але хто ведае можа так і лепей владимир кіслы успамінае жанчына вось это у которой ён жыў у гродні рассказывала эпізод калі ён уже быў э, даволі славутым музыкам э, ён э, прыехаў сюда сюды ў гротна і потым яны паехалі туды васілішкі вельмі быў маўклівы і нават такі якісьці разгублены потым сказаў такую рэч цікава кім бы я быў каб застаўся тут гаварыў владимир кіслы з горадні які захоўвае фотаздымкі і кружэлкі чэслава немена іншай памяці аб славуты музыканце ў горадзе няма А што датычыць старых васілішак дык аўтобусы з горадні туды не ходзяць а ехаць машыны ніхто не загадзіўся вясковай дарогі засыпаны снегам а 1958 сям'я выдрыцкіх пераязджае ў Польшу. Чэслаў вучыцца ў музычнай школе ў Гданьску. Пашыраная з'ява сярод беларускіх перасяленцаў, якімі пасля вайны ўмацоўвалі заходнія рубяжы сацыялістычнай Польшчы, гэта пакутлівае, а часам панічнае імкненне забыць сваё мінулае, а палячыцца, знішчыць усе прыкметы беларускага паходжання. Прычынаў на тое было шмат. Найперш гэта памяць пра сталінскія рэпрэсіі, калі заходніх беларусаў праз аднаго падазравалі ў шпіянажы на карысць ранейшай буржуазнай Польшчы. У выніку многія сем'і мелі сваякоў ворагаў народу. Па-другое, у тым польскім атачэнні, у якім яны апынуліся, шмат хто глядзеў на іх як на бальшавіцкіх агентаў. Зразумела, той страх перажывалі найперш старэйшыя, Але гэта была тая атмасфера, у якой гадаваліся дзеці, пакаленне чэслава выдрыцкага. Адныя прасякаліся гэтай паскоранай самазнішчальнай натуралізацыяй і назаўсёды апускалі вочы долу. У іншых у душы нараджаўся дух пярэчання супраць гэтай несправядлівасці і несвабоды. Яны стануць правадднікамі вальнадумства на ўсё жыццё. Таким правадніком ужо для нас быў Чэслаў Неман. Кажа вінцук вячорка. Ён быў для мяне асабіста тым, хто вельмі радыкальна развярнуў мой цывілізацыйна-культурны святагляд, э, адкрыў іншую планету э, для мяне новую тады планету, калі я быў 13, 14, 15 гадовым падлеткам. Ён адкрыў для мяне польскую паэзію. Я думаю, што ён адкрыў яе перадусім для мільёнаў палякаў але э, тое что і беларусы таксама былі аб'ектамі гэтага ўздзеяння гэта абсалютна несумненна дарэчы нічога дзіўнага няма ў тым што наколькі неман быў папулярны і вядомы ў беларусі настолькі ён не быў вядомы у рассеі все ж таки праяўляецца вось гэтая супольнасць э, культурна-цывілізацыйнай прасторы і абсалютна несумненна что той покліч свабоды той, адначасова нонканфармістычны скандальны з выклікам але разам з тым гранічна шчыры покліч ну ён не мог не паўплываць зноў жа такі на маё пакаленне у мяне было некалькі вельмі пранізлівых момантаў у от пацверджання слушнасці маіх майго гэтага юнацкага выбару на карысць немена і самы моцны з іх это безумоўна беларускамоўнае інтэрв'ю якое ў 93 у нью-йорку сярджук сокала воюш узяў у чэслава немана так просто замкнулася пэўнае кола в маім уласным жыцці пацвердзілася што аднак здагадкі от тыя юначыя здагадкі былі правільны Это целый музычный и культурный континент, по яким можно блукать без конца. Але для Беларуси, для белорусской культурной ситуации, это некая навечно страченная махчимость. Дай Боже, как такая махчимость явилась для нас знов, и мы бы ее не упустили. Вы слухаете «Радио Свобода» у перадачы вострая брама мы гаворым пра чэслава Нена, вялікага музыку, які тыдзень таму пакінуў наш дзіўны свет. У суботу, калі ён памёр, культавы польскі гурт Манам даваў канцэрт на дабрачынным балі журналістаў. Пасля завяршэння праграмы публіка выклікала музыкаў на біс. Яны выйшлі і вакалістка Манаму Кора паведаміла пра смерць Немана. Мы ўсе ведаем, што ён хварэў. Няхай гэтая песня стане для яго рэквіемам. Манам заграў свой стары гіт, заля сцішылася, ніхто больш не танцаваў. Планеты. Чэслаў Неман будзе пахаваны на наступным тыдні на старым варшаўскім некропалі Павонскі. Што там цяпер адбываецца ў варшаве? Пра гэта распавядае Алексей Дзекавіцкі паведамленнем пра смерць Чэслава Немана цягам некалькіх дзён распачыналіся выпускі навінаў на ўсіх польскіх тэлевізійных каналах і радыёстанцыях ягонай асобе былі прысвечаныя першыя старонкі найвялікшых газетаў. Немен легенда польскай музыкі яе найвялікшая, як нехта заўважыў адзіная сапраўдная пазачасавая зорка. Героі майго штодзённага жыцця гэта тыя, хто каля мяне ў маёй хаце, у тым ліку чорная кошка пантера шпакі салаўі вераснёўскія мімозы і лістападаўскае лісце прыклееная да шыбаў гэтак сказаў неман у адным з рэдкіх зрэшты інтэрв'ю На пачатку 80-х часлаў неман амаль што спыніў канцэртную дзейнасць. Ён рэдка з'яўляўся на імпрэзах, а цягам апошніх 25 гадоў запісаў толькі два новыя альбомы. Апошнія два дзегоддзі ён быў перакананым вегетарыянцам, не паліў і не ўжываў алкагольныя напоі. Выбітны мастак Лявон Тарасевіч, які ніколі не ведаў Чэслава Немана асабіста, кажа, што выраз на ягонай творчасці, як зрэшты і сотні тысячаў маладых людзей пакалення 60-х і 70-х. Ну, што ж сказаць, ну, ж мы ўсе выхованы на яго творчасці. Я яшчэ нават не меў грамафона, уже збіраў яго поэты. Так што Можна сказаць, што ўсе тэксты яго песняў знаю на памяць, напэўна, вялікі ўплыў меў на наше пакаленне. Но до этого доходило тое что был я сведомы что ён з василішка что там недалеку за лесом нарадзіўся цікава что часлаў неман до конца жыцця не змог а можа і не схацеў пазбавіцца лёгкага акцэнту такога з якім гавораць по-польску на гарадзеншчыне і беласточчыне ён неаднаразова казаў что найбольш у жыцці не любіць камуністычную ідэалогію і лжывых лідараў і народы, якія ім падпарадкоўваюцца. Аднойчы на пытанні журналістаў, што для вас было б найвялікшым няшчасцем, Неман адказаў: вяртанне ў савецкі саюз. Аднак па сваёй вёсцы на гарадзеншыне часслаў Неман відавочна сумаваў. Спявак казаў, што калі б у васялішкі ў 39 годзе не прыйшла савецкая ўлада, а потым не пачалася сталінская калектывізацыя, дык ён, напэўна б, адтуль не паехаў. Ёсць нешта, што я люблю больш за ўсё, Гэта цяпер далёка, але ў думках я часта вяртаюся туды да дзяцінства і мінулых гадоў. Вельмі далёка ёсць дом, за ім палі лясы і кветкі. Такіх кветак я ўжо ніколі не пабачу. Працытую змест адной з анкетаў, на пытанне якой адказваў Чэслаў Неман. Ваш дэвіз, жыць і не перашкаджаць жыць іншым. Якія рысы характару вы найбольш цэніце ў сяброў, бескарыслівасць. Вашая мара пра шчасце. Часам мне падаецца, што я не разумею, што такое шчасце, але я шчаслівы. Прыродны дар, які вы б хацелі мець, я атрымаў і так зашмат. Як бы вы хацелі памерці, ніяк. Росну, росну, Вячаслаў ракіцкі трапна параўнаў чэслава Немена з Адамам Мецкевічам, яшчэ адным сынам і гадаванцам беларускай зямлі, які стаў найвялікшым польскім паэтам і бадай усю сваю творчасць прысвяціў Беларусі, хоць і пісаў па-польску. По Але Мецкевіч разам з сябрамі былі толькі пачаткам таго даўжэразнага спісу дзяцей Беларусі, што сталіся выдатнымі палякамі і стваральнікамі Польшчы, ці не ва ўсіх галінах у культуры, навуцы, палітыцы музыка агінскага вершы сыракомлі чытанкі ходзькі змаганне эміліі плятар музей тышкевіча нарысы кіркора фальклорныя запісы чачота і федароўскага графіка орды і жывапіс рушчыца Усё гэта на 100 гадоў выпала з нашых адукацыйных праграм, бо было пра Беларусь дасавецкую і па духу несавецкую бо гэтая Беларусь не жыла ў курной хаце з каўтуном у валасах. Яна была адукаваная і займалася высокай навукай і высокім мастацтвам. Яна была нашым гонарам перад іншымі нацыямі. А паколькі бальшавіцкая ідэалогія пачынала адлік Беларусі толькі з 1917 году, дык усё, што было датуль, уяўлялася беспрасвеццем гісторыі і цемнаты народнай да арыстакратычнай культуры даводзілася дакопвацца самастойна. калісьці гэтую загадкавую арыстакратычную беларушчыну вянчала вільня старая сталіца вялікага княства краёвыя інтэлігенты не хацелі інтэгравацца ў расійскую імперскую інтэлектуальную прастору таму прымалі пальшчызну і тое толькі па мове у пройдзе час і з'явяцца ўласна беларускія культурнікі, навукоўцы, дзеячы. Але і гэтая вось краёвая плынь будзе яшчэ доўгі час струменіць, пакуль канчаткова не зменіцца свет. Беларусь, літва і Польшча стануць асобнымі краінамі. знікнуць сядзібы і першародныя краявіды, спаконвечную вёску на крае русіфікацыя і заняпад фальклорнай традыцыі дух краю кудысьці выпятрыцца канчаткова. Але важна, што ён быў і ёсць недзе ў нашых душах, незалежна ад таго, ведаем мы пра гэта ці не. І ўжо таму нам неабходна яго зразумець. Іншая рэч, што новых мецкевічаў беларуская зямля ўжо не народзіць ніколі. Няма дзеля гэтага адпаведныя глебы. Апошнім мецкевічам, агінскім дамейкам, чачотам, кіркорам, рушчыцам, які завяршыў гэты доўгі і слаўны спіс, быў найвялікшы польскі музыка мінулага стагоддзя Чэслаў Неман.